13643-fatvo. Imtihon ro'zani ochishga uzr bo'lmaydi. Savol: Ramazonda 6,5 soat davom etadigan imtihon topshiraman. Uning orasida 45 daqiqalik tanaffus bor. O'tgan yil ham shu imtihonni topshirgan edim, lekin ro'za sababli diqqatimni jamlay olmaganman. Imtihon kuni ro'zamni ochishim joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Siz zikr qilgan sabab bilan ro'zani ochish joiz emas. Aksincha, bu qilmish harom sanaladi. Chunki siz zikr qilgan holat Ramazonda ro'zani ochishga ruxsat beradigan uzrlar qatoriga kirmaydi. Doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 240-bet. Unutmang, Ramazon ro'zasi har bir mukallaf musulmonga farzdir va uni o'z vaqtida ado etishdan faqat ro'zani ochishga ruxsat berilgan uzr egalari, masalan, bemor, musofir, homilador emizikli ayol, keksa va majburlangan kishilar ozod qilinadi. Vallohu a'lam.